Fógra 1. Seo fógra ó Údarás na Gaeltachta i nGaeltacht Dhún na nGall. Tá an comhlacht leighis Randox Teoranta, le cuidiú agus maoiniú ón Údarás, chun infheistíocht cúig mhilliún fichead a dhéanamh sa chomhlacht ar an Chlochán Liath. Tá súil acu an fhoireann oibre a mhéadú ó seacht bhfostaí is seachtó faoi láthair go dtí cuig chéad daichead thar tréimhse cuig bliana. Is comhlacht é Randox Teoranta a dhéanann taighde leighis chomh maith le táirgí leighis. Dúirt an Dr Kieran Richardson, Bainisteoir Taighde agus Forbartha sa chomhlacht agus cainteoir dúchais Gaeilge ó Ghaeltacht Dhún na nGall, go mbeidh an comhlacht ag scaipeadh an scéil i measc eisimirceach Éireannach i bhfad is i gcéin gur cheart dóibh smaoineamh ar theacht abhaile go dtí Gaeltacht Dhún na nGall agus na deiseanna fostaíochta seo ann anois.